Rekao je uzvišeni, o ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Ja Vi se oholite. Vi se još više uzdižete. Feferikan kezebtum. Pa jedne od njih ulaž ugonite. I ne svete im se ni zbog čega drugoga, osim zato što vjeruju Allah slavljenoga, moćnoga i hvaljenoga.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 Allah tabaraka wa ta'ala kroz događaje među ljudima čisti iskrene vjernike i odvaja ih od nečisti i onih koji su to samo po imenu ili nisu ni po imenu. I nesumnjivo da Allahova odredba po vjernike ne može biti loša. Kaže uzvišeni Tebareke wa ta'ala Sta'idhu billah Ma kana Allahu li jedara al mu'minina ala ma entum alejih hatta al khabith min at-tayyib ne može biti Allahu da ostavi vjernike na ono me na čemu ste vi dok ne odvoji nečist od čistoga dužnost nam je da se zapitamo da odgovorimo i da prema tome radimo na pitanje šta se ovo dešava našem ummetu da slušamo sa strane vijesti koje su nam opet od drugih nama nenaklonjenih pripremljene tako da nemamo mogućnosti ni da znamo šta se sa muslimana radi a u mnogo slučajeva ni da im priteknemo kako treba u pomoć. Dužno se zapitati šta Allah te ve taala u svojoj vjeri u pogledu ovoga kaže i kakav je hukm islamski u pogledu ovih dešavanja nesumnjivo da se borba između istine i neistine vodi od početka ovoga svijeta i traje će do sudnjega dana. I nesumnjivo da uzvišeni Allah te bareke ve taala objavljujući ovu vjeru sa njenim savršenim propisima i zakonima zahtijeva od vjernika, od mu'mina i onih koji su mu predani da rade po njoj. Kako bi bili ponosni na ovome svijetu, kako bi drugima dostavili ovu risalu i ovu Allahovu tebareke ve ta'ala savršenu vjeru i poruku, kako bi među ljudima pravedno sudili i pravdu im donijeli i kako bi zaštitili slabe i nemoćne. Kada je ummet ovu svoju veliku obavezu i odgovornost zapustio, onda su drugi na sebe uzeli da oni budu ti koji će po svojim nahođenjima i mjerilima, to jeste po svojim interesima i prohtjevima, pod navodnicima pravdu dijeliti i suditi. Na taj način za sebe korist ostavljati i druge po svojim potrebama voditi. Dužnost nam je da se zapitamo zašto je to tako. A da bismo odgovorili na to pitanje, treba prvo da pogledamo kakva je situacija nevjernika, neprijatelja ove vjere, a kakva nas. Što se tiče Allahovih neprijatelja, uzvišeni Allah nas obavještava da su oni u osnovi oholi i da oni ne prihvataju istinu. I za njih kaže Stajdu billah Inna alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum Oni koji raspravljaju o Allahovim ajetima bez ikakvog dokaza im datog In fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighih u njihovim prsima nije ništa drugo do oholost koja ih do njihovog cilja dovesti neće. Što znači da se oni suprostavljaju ovoj Allahovoj te barekeva ta'ala vjeri. Iz svoje oholosti, iz toga što odbijaju istinu i druge ljude podcijenjuju pa ih vidimo da hoće ukinuti Allahove zakone i ondje gdje oni su barem dijelimično zastupljeni. Pa dolaze sa svojim ideologijama i vjerovanjima, sa svojim ubjeđenjima. Pa ih vidimo da naređuju i uslovljavaju ekonomski, vojno, ideološki, propagandno i na mnoge druge načine. Muslimanima kako treba da se postavljaju i vladaju među sobom i šta smiju, a šta ne smiju da rade. Nameću svoje zakone i sisteme koje su oni sami uspostavili i za koje misle da im garantuju da će postići svoj cilj. A to jeste druge narode svojim robjem učiniti. Svojim slugama koji će raditi za njihove interese. In fi sudurihim illa kibr. U njihovim prsima nije ništa drugo do kibur. Oholost. Mahum bi bali gihi. Koja ih neće dovesti do njihovog cilja. Kojem streme i nastoje do njega doći. Efe kullama جاءكم رسول bima la تهوى enfusukum استكبرتم Zar kada god vam dođe poslanik onaj koji vas opominje kada vas opomene na vaša nedjela i kada vas pouči istini i pravdi bima la tehwa enfusukum onaj koji vam dođe sa nečim drugim nego što nego što vi priželjkujete i sa drugim nego što su vaši prohtjevi istekbertum vi se oholite vi se još više uzdižete feferikan kezebtum pa jedne od njih ulaž ugonite preko svoje štampe preko sredstava informisanja wa fariqan taqtulun a drugu skupinu ubijate ne pristajete na istinu Allah im kaže i to je njihovo stanje da ne žele prihvatiti hak ne žele čak ni sud koji su oni sami uspostavili i prema kome oni hoće da sude ne žele opet da oni budu ti koji nekada mogu biti i po tome što su oni uspostavljeni suđeni. Pa šta onda za takve reči? Drugo njihovo svojstvo jeste da vole ovaj svijet. I da na tome putu, to jeste putu postizanja ovoga svijeta, ne gledaju na žrtve, ne gledaju na štetu koja će proizaći iz toga, samo da oni to dobiju što žele. I vidimo ih da tako rade. Žene, nejaka djeca i starci, ništa za njih ne predstavljaju. Ubijaju se nedužni, pale se cijeli gradovi i uništava se dobro koje se decenijama i stotinama godina gradilo i sticalo samo da bi došli do svoga cilja kome streme a to je ovaj svijet vidimo ih da se na praksi pokazuju da su najveći zlotvori i zločinci samim tim što za njih ne važe po takvome njihovom postupku nikakvi principi ni zakoni. I ne vide da pred i sud mogu stati i odgovarati. Kao treće, vidimo ih da nose veliko neprijateljstvo, mržnju prema istinskim vjernicima. Kaže uzvišeni, in jeth kafukum, ako li vas se domognu, Jekunu lekum a'da'a Biće vam otvoreni neprijatelji. Wa jebsutu ilajkum i pružit će prema vama ejdijahum wa elsinetahum svoje ruke i svoje jezičine Bisu i u zloj namjeri wa waddu leu takfurun i oni priželjkuju da nevjernici postanete. To su Allahovi ajeti. I kaže uzvišeni Kejfe wa in yadharu alejkum Šta će se desiti? Ako dobiju priliku nad vama La yarkubu fikum illan wala dhimme Neće se u pogledu vas držati ni rodbinskih veza niti bilo kakvoga ugovora i kaže la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma u pogledu mu'mina ne drže se ni rodbinskih veza ni ugovora bilo kakvoga wa ulaika humul mu'tadun to su oni koji su prešli u zlu sve granice kaže uzvišeni wa ma naqamu minhum إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد I ne svete im se ni zbog čega drugoga, osim zato što vjeruju Allaha, slavljenoga, moćnoga i hvaljenog. Alladhi lehu mulku samavati wal ard, kome pripada vlast na nebesima i zemlji. Wallahu ala kulli še'in šehid, a Allah je svemo prisutan. Ništa mu izmaći ne može. Inna allazina muminina wal-mu'minati oni koji na kušnju stave mu'mine i mu'minke koji ih stave na patnju koji ih budu zlostavljali thumma lam yatubu zatim se zato ne pokaju falahum azabu jahannam njima pripada jahannamski azab walahum azabu al-hariq i njima pripada kazna jehennemska إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار a oni koji vjeruju i rade dobra djela, njima pripadaju dženneti ispod kojih rijeke teku. Zalika al-fawzul kabir, to je veliki uspjeh. inne batša rabbike zaista je osveta gospodara tvoga leše did žestoka innehu huwa yubdiu on je taj koji iz ništa stvara wa yu'id i ponovo oživljava wa huwa al-ghafur a on je taj koji oprašta el wadud i koji mnogo voli Zul Aršil Međid, vlasnik veličanstvenog prijestolja. Fa'alun, onaj koji čini lima jurid, šta hoće. Hel etake hadithul džunud, je li ti došla vijest o velikim vojskama? Fir'aune, o faraonu, وثمود يثمود بل الذين كفروا في تكذيب a oni koji ne vjeruju, oni neprestano poriču. Wallahu min waraihim muhit, a Allahu umaći ne mogu. Bel huwa Kur'anum Majid, to je časni Kur'an fi levhim mahfuz u ploči pomno čuvanoj. Ove ajete uzvišeni Allah te bareke ve taala je objavio povodom događaja koji se desio u istoriji čovječanstva kada je jedan od mnogobrojnih nasilnika sakupio vjernike iskrene mu'mine iskopavši velike i duboke rovove u koje je vatru naložio, naredio je svoje vojsci da ih bacaju unutra. Kako bi im se na taj način osvetio ili ih prisilio da se odreknu svoga vjerovanja. Pa šta su izgubili mu'mini? Osim okove ovog prljavog dunjaluka, šta su izgubili kod Allaha te barake ve taala iskreni mu'mini prije i ovi kasnije i ovi danas i ovi poslije nas mu'min je taj koji ne gubi mu'min je na dobitku dok vjeruje Allaha tabaraka wa ta'ala i njemu se samo pokorava to je situacija nevjernika dušmana ove vjere ali kakva je situacija naša muslimana pa smo sebi dozvolili da nam se radi ono što se radi. Da se čak hurmet Allahovih kuća ne poštuje. Da se čast vjernika do nje ne drži. Napustili su se vrlo važni principi ove vjere. I dok se njima ne vratimo, nije se nadati nikakvome dobru. Kada je velika skupina ovoga ummeta oslabila u svome vjerovanju, zapostavila propise Allaha te bareke ve taala nepoznavajući ih i nemarno se prema njima odnoseći. Vidimo da su zapali u mnoga iskušenja. Muslimani su podijeljeni. I to po principu nacionalnog i to po principu koristoljublja i nekih drugih interesa. Vidimo da mnogi sarađuju sa Allahovim neprijateljima na račun mu'mina – da se sa njima dogovaraju i savjetuju, da im podpomažu, da ih u pomoć prizivaju i na kraju da ih pomažu protiv muslimana. Uzvišeni Allah na kraju sure Al-Anfal spominjući nam stanje nevjernika i da se oni međusobno podpomažu spominje nam i stanje mu'mina da se mu'mini međusobno pomažu. A kao rezultat toga, ako se to ne ispuni i ne ostvari, kaže illa tefa'aluhu, ako to ne učinite, ako to ne shvatite tako i u svoja dijela ne pretočite, te kum fitnetum fil ard, onda će velika smutnja na zemlji da bude. A nema veće smutnje od nevjerovanja. Od kufra koji se širi i kojem se otvaraju vrata i koje se pomaže Wa fasadun kabir i veliki nered to jeste sve što proizilazi iz toga nevjerovanja od nemorala od laži i prevara od iskorištavanja od tlačenja i svega onoga što Allah tabaraka wa ta'ala nije dozvolio i sa čime nije zadovoljan dakle princip el wala wal bara' princip prijateljevanja istinskog, voljenja i potpomaganja sa mu'minima, želiti mu'minu ono što želiš i sam sebi, radovat se njegovoj radošću, onome što je njemu drago, žalostit se onim što ga je od nesreće zadesilo, hitati mu u pomoć, otklanjati od njega svaki vid neugodnosti, A Resulullah sallallahu alaihi wasallam ukazujući nam na ovaj veliki princip i temelju islamu kaže u hadisu koga bilježi imame Budavud ko ostavi muslimana na cjedilu u času kada mu može pomoći Allah će takvog ostaviti na cjedilu kada mu bude najpotrebnije. Ako pomogne muslimanu u njegovoj potrebi, Allah će takvome pomoći u njegovoj potrebi kada mu bude najpotrebnije. I drugi veliki princip koji danas vidimo isto tako da je zapušten često i zaboravljen a to je princip el emru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar naređivanje dobra i odvraćanje od zla što nije samo pozivanje u dobro Veći je naređivanje dobra. To je nešto veće od pozivanja. Isprečavanje svakoga zla. Kada se među muslimanima zlo proširilo, kada su oni najgori uzeli vlast i uzeli vukovi da budu pastiri, Šta mislite šta će biti od takvoga i toga stada? Ono danas što se među muslimanima dešava, jednima od drugih, svakako, u većini slučajeva jednima od strane onih koji se zovu muslimanima, a sa islamom nemaju ništa. Često vidimo da se nevjernici tome čude. Šta se to dešava? Zatvori puni uleme prije svega koji govore istinu i ne boje se ičijeg prijekora zatvori puni boraca na Allahovome putu koji su išli i u najudaljenija mjesta da pomognu svojoj potlačenoj braći muslimanima kada su se vratili svojim kućama i svojim domovima, bili su dočekani. Ali ne kao heroji, već kao teroristi i kao zločinci. Jer to se kod takvih vladara koji su uzeli sebi vlast nad muslimanima, smatra zločinom da pomogneš svome bratu muslimanu. Televizijske i radio stanice – neprestano olakšavaju i šire sve ono što Allah te bareke ve taala zabranjuje i što mrzi. A ako se šta pojavi od ove vjere, to može biti samo od pitanja privatnog života, onoga što ne utiče na društveni. To može biti samo određenim povodima kako bi se narodi zavarali i kako bi se otupila oštrica njihovog otpora prema nevjerstvu i nevjernicima. Jednostavno kada se napusti ovaj princip vidimo da su muslimani prvi ti koji su osjetili zlo takvih vladara samim tim što su im dopustili to da čine a da o sprovođenju Allahovih zakona i ne govorimo. Što je osnova i uslov uspostave jednoga društva, jedne zajednice. I kada se to desilo, onda drugi to koriste kao opravdanje sebi. I kažu mi idemo muslimanima da pomognemo, jer muslimani nemaju nikakvih prava. Nikakvih prava. Jer muslimani nemaju čak pravo na informacije. Idemo da im pomognemo protiv njihovih vladara. Samim tim okupirajući muslimanske zemlje, koristeći bogatstva koja im je Allah te bareke ve taala dao ništeći pred sobom sve ono što bi moglo biti osnovom za napredak toga naroda, čineći taj narod siromašnim za dugi niz godina i ovisnim o tome okupatoru. Zar to nismo okusili i na svojoj koži? I zar to ne gledamo isto na mnogim mjestima gdje su muslimani u pitanju. Pa kada se među muslimanima nije stalo u kraj takvim zulončarima, bilo da se radi o tim narodima ili o skupinama naroda i zajednica da jedni drugima priteknu u pomoć pa da se riješe takvi zulumčara umjesto da su muslimani to među sobom očistili i toga se riješili, vidimo da je din dušmanima to bila prilika i povod da drugima kažu i opravdaju se i obrazlože ono što čine danas od zločina, nepravde i svega onoga sa čim se ne može pomiriti zdrava ljudska priroda ostaje nam da odgovorimo na ono najvažnije pitanje. A to je kakav će biti konac? Uzvišeni Allah kaže, govoreći o mušricima Mekke, koji su se bili nadigli protiv Resula sallallahu alaihi ve sellem, bili ga protjerali i borili se protiv iskrenih mu'mina, kada su došli na Bedr, da se bore protiv Resula alaihi sallatu wasalam i mu'mina i bili tu poraženi kaže im uzvišeni Allah a to je njegov zakon وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا ništa vam vaše vojske koristiti neće Walau kethuret, makar mnogobrojne bile. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ I znajte da je Allah uz mu'mine, uz čvrste i iskrene vjernike. One koji su Allahov te barake ve ta'ala zakon prihvatili. One koji su njemu pokorni. I to je kraj i to je završetak. Da će uzvišeni te barake ve ta'ala iskrene vjernike pomoći gdje god bili, ali ne ma kakvi god bili. Uzvišeni je obećao pomoć iskrenim mu'minima kada pomognu njegovu vjeru, kada stanu uz Allahove principe, kada budu poštivali ono što je uzvišeni objavio svome Resulu sallallahu alaihi wasallam, kada budu po tome radili i kada im to bude najvažnije i najpreće u njihovom životu, onda dolazi Allahova pomoć i pobjeda. Doćim, ako muslimani budu tražili izlaz u ljudskim propisima i zakonima, ako budu tražili pomoć od nemuslimana, ako budu ponos vidjeli u drugima, a ne među sobom, ako se budu vladali kao što se vladaju drugi i ako druge budu oponašali onda se dešava ovo što se dešava i nama muslimanima kriza se ne dešava zbog naše vjere zato što ne znamo šta da radimo i kuda da idemo već nam se dešava zbog toga što nećemo nije što ne znamo što odbijamo iako možemo Jer ovaj emanet nije natovaren na pleća pojedinca, već na pleća svih nas. Pa kada ga svi ponesemo, kada ga svi podupremo, kada svi uz njega stanemo, kada svi za njega žrtvujemo, onda će biti rezultata i uspjeha. Dočim, dok se god bude gledalo u druge muslimane kao da su to stranci, kao da se nas to ne tiče, kao da to još do nas nije došlo i doprlo, ako budemo to gledali bez ikakve pouke, onda u tome slučaju nije se čuditi šta nam se dešava.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 Ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Ako mi se suprostavi, taj neće ući. Odgovori. عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان استوديو التوحيد Islamska omladna Beč. مهلا أخي يا مسلما يصغي لكل أذان أترى Pogledajmo primjere ashaba, da jedan od njih udjeljuje cijeli svoj imetak. drugi njegovu polovicu, a treći daje tri stotine deva sa cijelokupnom opremom za jednu od bitaka koje se opremaju na Allahovom tebareke wa ta'ala I nije se čuditi zašto su te generacije uspjele. I nije se čuditi zašto današnje generacije ne uspjevaju. Zato što su tadašnje generacije hitale i utrkivali se u dobru i nisu se obazirali oko sebe da drugi učini, a da njih maši. drugi učini, a da njih Neka se svako od nas zamisli za onog starca koji umire i kome dolazi eđel, ali nije našao nikoga ko će ga naučiti tevhidu Allahu i šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. brži i bliži su mu bili kršćanski misionari od islamskih dajija. Neka se svako od nas zamisli i zapita zašto problema imamo u svojim kućama i među svojom djecom. Upravo zbog toga što smo se sobom zabavili. I upravo zbog toga što smo zaboravili one oko sebe. Pa je Allah dao nam ove musibete koje vidimo oko nas i među nama. هزت جيوش الظالمين وعالم الرهبان الله أكبر جلجلات في سرب والأفغان هزت عروش الظالمين وعالم الرهبان برقت هناك وأذنت بالغمر بالطوفان برقت هناك وأذنت بالغمر بالطوفان Poštovani džemaate, svaki pametan i razuman čovjek nastoji da bude zadovoljan i stekne zadovoljstvo i da obezbijedi sebi uživanje na vječnom ahiretu slijedjenjem šarijeta koga je objavio uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala svome najboljem stvorenju Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam uzvišeni tabareke wa ta'ala je objasnio u Kur'ani Kerimu i u sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam puteve sreći puteve uspjeha od kojih je i halal i metak kojim čovjek časno živi, živi na ovome svijetu i koji mu je sredstvom koje ga dovodi do vječnog uživanja na sudnjemu danu. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je pojasnio puteve kako imetak da bude veći, beričetniji, blagoslovljen i napredan od čega je održavanje rodbinskih veza, činjenje istigfara Allahu te baraka wa ta'ala, od čega je takvaluk i bogobojaznost, od čega je zahvaljivanje na Allahovim blagodatima, A ne sumnjivo da je od tih načina i udjeljivanje u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Uzvišeni kaže Jemhaku Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah uništava kamate, a umnožava sadaku. Od sedmorice koji će biti u Allahovoj hladovini na dan kada nema druge hladovine, to jeste na sudnjemu danu, kada će se sunce ljudima približiti i bit će u velikoj patnji toga dana sedam vrsta ljudi bit će u Allahovoj hladovini od kojih je i čovjek koji je udijelio sadaku tako što ju je sakrio da ne zna njegova ljevica ono što je dala, dala desnica dakle u toj svojoj sadaki je nastojao da stekne samo Allahovo zadovoljstvo, a da bude daleko od pohvale i toga što će ga ljudi među sobom uzdizati. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem objašnjavajući svojim ashabima vrijednost iskrene sadake kolika god ona bila ukazuje na to kolika nagrada očekuje onoga koji je iskren u tome. Kaže u hadisu koga bilježi imam i Buhari, men te saddaka bi adli temre, onaj ko dadne sadaku u vrijednosti jedne hurme, min kesbit tajib, halal imetka, iz halal zarade, وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبُ A Allah ne prima osim samo ono što je halal, samo ono što je lijepo i samo ono što je čisto. Wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi. Pa Allah to prihvata svojom desnicom. Fayurabbiha lahu. Pa mu to uveća hatta takuna mithla al-jabal dok ne bude koliko brdo Dakle, dao je u vrijednost jedne hurme, a Allah mu je to prihvatio, jer je to halal bilo i kako treba, i uvećao mu da kada je došao na sudnji dan, našao je da se to umnožilo i uvećalo kao brdo. A u rivajtu imaju muslima se kaže, azam, veće od brda. Kolika je vrijednost trošenja u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i na Allahovom putu, za potrebe muslimana rješavajući njihove brige potrebe i, po, i poteškoće ukazuje nam je hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem koji je također u Buhari u kome on kaže la hasede illa fithnetejni ne ima zavisti u ome slučaju nije ovo pokuđena zavist već je to gibta u arapskom kako se kaže a to je da čovjek želi da posjeduje ono što je kod drugoga, s tim što ne želi da se to drugome ukine. U tome je razlika između ovoga i haseda. Dakle, ne bi trebao čovjek da želi ono što je kod drugoga i priželjkuje da je kod njega osim u dva slučaja. Ređulun atahullahu malen. U slučaju čovjeka kome je Allah dao obilan imetak. Fesallatahu ala heleketihi. Pa je on uzeo da ga troši. Ne gledajući koliko će potrošiti. Obilno ga troši. Fil hak u istini. A hak isto tako znači pravo. U pravu toga imetka. A sve je pravo što je ume Allaha te bareke ve taala i u granicama njegovih propisa. U takvom slučaju dozvoljeno da čovjek poželi da je i on takav. Wa rajulun ataahu Allahu hikmatan i čovjek kome je Allah dao mudrost, fa huwa ya fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Pa on po njoj sudi i druge poučava tome. U ta dva slučaja dozvojeno je da priželjkujemo da smo i mi na tome mjestu i u takvoj prilici da ta dobra, da ta dobra činimo. A onaj ko želi da bude takav, ali nije u mogućnosti, Allah te bareke ve taala mu dadne nagradu onih koji su u mogućnosti. Dakle, po tome njegovom, po tome njegovom nijetu. Da ne bi niko imao opravdanje u pogledu trošenja u ime Allaha i na njegovom putu imamo više za to primjera ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem koji nisu imali ništa ni kuće ni kućišta kada ih je podsticao Resulullah sallallahu alaihi ve selleme na dijeljenje izlazili bi i zarađivali na svojim leđima u toku dana i ono što bi zaradili donijeli bi naveće i podijelili u ime Allaha tabaraka wa ta'ala o tome nam jedan hadis govori koji opisuje taj događaj gdje ashab opisuje i kaže kunna nuhamilu ala zuhurina zarađivali smo noseći na svojim plećima feđa ređulun fetasaddaqa bi še'in kathir pa dođe jedan čovjek koji puno dade fa kalu murai pa rekoše neki ovaj se pretvara وجاء رجل فتصدق بشيء كثير i dođe drugi i dosta imetka dade fa kalu murai pa i njemu rekoše neki ovaj se pretvara hoće da ga ljudi pohvali želeći na taj način da, da ga spriječe u tome davanju. Fetasaddaqa rajulun bi sa'in. Dođe jedan čovjek i udjeli sa'a. Fekalu inna Allaha la gajnijun an sa'i hada. Allahu ne treba to što je ovaj udjelio taj sa. Nešto. Hrane malo. Allahu to ne treba želeći na taj način munafici da spriječe one koji puno daje, daju i one koji nemaju te mogućnosti puno, ali daju koliko su mogućnosti. Pa uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala na sebe preuzima odgovor takvima koji ostaje do sudnjeg dana da se uči. I kaže الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات oni koji prigovaraju, koji predbacuju, koji se izruguju mu'minima koji daju sadake. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ I onima koji ništa drugo kod sebe ne nalaze da bi dali osim svoj trud. Goli trud koji ulože šta dobiju da to podijele. فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ Pa se oni sa njima izigravaju. sehir Allahu minhum. Allah će se sa takvima poigrati. Zapravo, s takvima se Allah poigrava samim što su oni na krivome putu i što je takav njihov postupak. Velahum adabun elim, a njih čeka bolna kazna. Dakle, ovdje nema opravdanja nikome da kaže ja nisam u mogućnosti ovo ili onoj. Već, se, već je to pitanje sidka i iskrenosti. Dolazi dvojica ljudi Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem jedan mu se žali na neimaštinu a drugi mu se žali na nesigurnost puteva Ja'a rajulani جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى أحدهما wal-akharu قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير što se tiče nesigurnosti puto, puteva toga da mnogi zastaju i presreću karavane, neće proći dugo vremena, a izlazit će karavane prema Mekki, neće im biti potrebna pratnja. Wa emmel ajle. A što se tiče siromaštva, fe inne sa'ate len te kume, hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu a što se tiče ne imaš ti ne neće nastupiti sudnji dan dok jedan od vas ne bude obilazio ljude da im dadne sadaku pa neće naći nikoga kome će je dati nikoga ko, ko će je primiti ولا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له I svaki od vas će stati pred Allaha. Neće između njega i njega biti zastora niti prevodioca koji će mu prevoditi. Thumma le yekulenna lehu Zatim će mu reći Allah tabaraka wa ta'ala Alam utike mala Fele yekulenna bela Zar ti nisam dao imetak? Allah će ga upitati, a on će reći Jesi Allahu. Thumma le yekulenna Elem ursil ilejke rasula, zar ti nisam poslao poslanika? Fele je kulen bela. A ovaj će odgovoriti sigurno, jesi Allahu. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمره ولو لم يجد ولو بكلمة طيبة Nakon toga će se okrenuti s desne strane, pa neće vidjeti ništa drugo osim vatru. Pa će se okrenuti sa lijeve strane, pa neće vidjeti ništa drugo osim vatru. Pa neka se od vas sačuva vatre kogod može makar sa polovicom hurme koju će udjeliti u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. A ako i to ne nalazi, makar lijepom riječju. Dakle, traži se u tome iskrenost. I ne gleda se koliko ko ima. A pitan je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u drugom sahih hadisu Buhari koja je najbolja sadaka. Ma a'zamu sadaka. Ente saddaka wa ente sahihun šahihun. تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان انتهى najbolja sadaka je kada dadneš a u snazi si u zdravlju si žao ti potrošiti bojiš se siromaštva a drago ti bogatstvo. Nemoj odgađati dok duša dođe u grkljan pa da kažeš toliko tome, a toliko tome, a već je njima pripalo. Gotovo je. Više tvoje nije. Otišlo je od tebe. I više to nije ta sadaka. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, nas je poučio najboljim primjerima i podstakao na udjeljivanje u ima Allaha te barake wa ta'ala. Jednom prilikom je rekao Esmi radijallahu anha La tuki fa yuka alejk Nemoj se ustezati pa da tebi bude ustegnuto. Nemoj da žališ dati pa će se i tebi žaliti dati. To jeste onaj ko ti daje Allah te bareke ve taala će tebi uskratiti. A u Buharinu mislo hadis stoji Ma min yawmin yusbihu al-abd fihi Nema nijednog dana u kome čovjek ospa, osvane illa melekani yanzilani. a da dva meleka ne silaze. Jakulu ahaduhuma jedan od njih govori Allahumme a'ti munfiqan khalafa Allahu podari onome ko troši zamjenu. To jeste nadoknadi mu ono što je potrošio. وَيَقُولُ الْآخَرْ A drugi govori Allahumma a'ti mumsikan talafa. A drugi govori Allahu uništi onome ko uskraćuje onome ko žali dati i ko se, ko se usteže. Svakako, da čovjek u tome davanju, pošto je to ibadet Allahu te bareke ve ta'ala, treba da nastoji da najbolje od sebe podari. I dobročinstvo se od najboljeg stiče, kaže uzvišeni, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ Nećete steći dobročinstvo dok ne, da, ne udjelite ono što volite ono što vam je drago ono što je lijepo a na drugom mjestu uzvišeni kaže وَلَا تَيَمَّمُ الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ a nemojte udjeljivati ona imetak koji ne biste ni sami prihvatili osim zatvorenih očiju. Dakle, Allah te bareke ve taala zna i poznaje svakog od nas. I to je nama dobro. I to je nama hajr. Da se okrenemo oko sebe i vidimo one koji su muhtač, one koji su potrebni. I nesumnjivo da su to jedna velika vrata od dženeckih vrata u, koji, u koja će ljudi biti pozivani i na koja će biti prozivani. Pa ko bude se istakao po sadaci, bit će prozvan sa vrata sadake. Ko se bude o namazu bit će pozvan sa tih vrata sa tih vrata no me tih vrata tih vrata i svako će biti pozvan bit pozvan sa tih vrata i svako me ali od njega prihvatio da iskoristi u ovakvoj situaciji u kojoj tu blagodat u ovakvoj situaciji muslimana potlačiti je da im se dodvore i odriču se čiste Allahove tebareke keva ta'ala vjere i pružaju svoje ruke neprijateljima ove vjere da bi sebe zaštitili ne gledajući štetu koja se muslimanima čini. U vremenu kada nevjernici pozivaju jedni druge na trošenje, šta je nama muslimanima, pa vidimo da jednom kada se spomene sadaka i pomaganje i udjeljivanje na Allahovom putu prigovara i osjećate tjeskobu i teškoću zbog toga zar to nije dobro koje ti se pruža i vrata dobra koja ti se otvaraju da na njih uđeš i pohitaš da bi sebi obezbijedio na dan kada će ti biti najpotrebnije Zar to nije jedino garantovano ulaganje koje ne može propati sa Allahovom te bareke ve taala pomoći osim ako ga ti sam sobom svojim rukama uništiš. A to je ulaganje koje ti ostaje za vječnost. Pogledajmo primjere ashaba da jedan od njih udjeljuje cijeli svoj imetak, drugi njegovu polovicu, a treći daje tri stotine deva sa cijelokupnom opremom za jednu od bitaka koje se opremaju na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. I nije se čuditi zašto su te generacije uspjele. I nije se čuditi zašto današnje generacije ne uspjevaju. Zato što su tadašnje generacije hitale i utrkivali se u dobru i nisu se obazirali oko sebe da drugi učini, a da njih maši. Već su gledali da oni budu prvi. Doćim, danas je drugačija situacija. Drugačija situacija među ljudima i drugačija situacija ljudima. I zato uzvišeni Tebareke Ta'ala neće promijeniti situaciju jednog naroda dok se sam taj narod ne promijeni. Dok nam Allahove kuće ne budu preče od svega drugoga. Mjesta gdje se okupljamo. Mjesta koja su, nažalost, u mnogim slučajima svedena na nivo fokara. Da moraju biti zadužena i da jednostavno ne mogu svoju ulogu vršiti koja im je i određena. Zatim, ne nalaze se oni koji će pomoći na Allahovom tebareke wa ta'ala putu u svakome pogledu, bojeći se mnogi šta ih može od ovih ili onih zadesiti. A onaj ko zamijeni onoga koji je na Allahovom putu u njegovoj porodici, takav kao da je i sam bio na Allahovom putu. Isto tako, gdje su oni koji se okreću oko sebe? Da vide tolike je time, da vide tolike udovice, da vide tolike potrebne kojima dolaze i hitaju nemuslimanske organizacije. Kako bi kako bi ih u toj njihovoj teškoći i nevolji iskoristili, kako bi ih odveli sa Allahovog puta, kako bi im dali malo dunjaluka, a uzeli cijeli ahiret, kako bi im dali malo užitka na ovome svijetu, a obezbijedili vječnu patnju na ahiretu. I zato, zar to nije odgovorno svih nas? Je to to odgovorno spala samo na pojedince? ili na one prve generacije koji više danas među nama nema. I zato neka se svako od nas zamisli za ono dijete ubijeno na kraj svijeta. Neka se svako od nas zamisli za onu ženu koja nema osnovnih svojih potreba i umire zbog nedostatka lijekova. Neka se svako od nas zamisli za onog starca koji umire i kome dolazi eđel, ali nije našao nikoga ko će ga naučiti tevhidu Allahu i šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Brži i bliži su mu bili kršćanski misionari od islamskih dajija. Neka se svako od nas zamisli i zapita zašto problema imamo u svojim kućama i među svojom djecom. Upravo zbog toga što smo se sobom zabavili i upravo zbog toga što smo zaboravili one oko sebe pa je Allah dao nam ove musibete koje vidimo oko nas i među nama da nam se Allah tabaraka wa ta'ala smiluje, da se vratimo njegovoj vjeri iskreno, da budemo čvrsti na njegovom putu, da da nam je drago da, da trošimo od onoga što nam je opet na kraju Allah tabaraka wa ta'ala i na početku podario da bi nas iskušao i provjerio šta ćemo od toga trošiti i gdje ćemo to polagati da bismo zato na kraju odgovarali na danu poslije koga dolazi nagrada ili kazna. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od čvrstih i iskrenih mu'mina sa kojima on zadovoljan. Allahumma izzal islam al muslimin. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء هذا الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم ادخل الرعب في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 je bilo nas, bošnjaka muslimana A šta je to masa bošnjaka muslimana? To je masa bez ukusa i mirisa, lakovjerna, naivna. Stide se svoje vjere i svoga imena. Dedinog fesa i nanine feređe, ramazanskog kantilja i bajramske baklavi. Toj masi dodaj malo samoupravljanja, pa malo socijalizma prije komunizma. Ubijedi ih da je prorok Muhammed pjesnik, a Josip Broz veličina. Daj im pune škrinje i Markovićeve plate, nek troše i žderu. Daj im novu godinu, prvi maj i dan Republike, da loču. Sve im daj, sem istini. Njihova istina treba da bude laž, a svaku laž pretvori im u istinu. Tvoj masi treba pun stomak i pijana glava, pa će ona zdušno da kliče. A kad zamrze jedan drugog i kad im krmetina, alkohol i bratstvo i jedinstvo otupe osjećaj za zajedništvo, onda udari. Ne biraj i ne gledaj. Samo udaraj. Što jače i što bolnije. Soha ilač, kolj, siluj, pali, trijebi, i uživaj. I svaki bogatu u svom rezervatu tovi divljač da bi kasnije uživo ubijajući. E, to je masa bošnjaka muslimana i najviše je njih klicalo onakvoj slobodi. Naša djeca istinu moraju znati. Studio Tauhid Islamska omladina Beč. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر جلجلات في سرب والشيشان هزت عروش الظالمين وعالم الرهبان الله أكبر في استوديو التوحيد إسلام سكا الله